Boa tarde a todos e a todas ou a todas e a todos cada un que escolla o sitio onde se quer poner e hoxe a agrupación cultural O Facho está na clase de Pablo González Marínez porque nos vai a falar de seu tío que foi Xenaro Marínez del Valle Creo que veciña chegaron a Marina del Valle, anduve con el moitos anos, sentín moito, moito, moito, moito cando morreu. Eh, bueno, éramos unha xente con el entre os directores, outros simplemente ás súas ordes, pero intentábamos facer na Coruña que, de algún xeito, a Coruña chegara a ter un posto xa despois da Guerra Civil, polo menos que chegara a cerca do que foi a Coruña antes da Guerra Civil. Do que foi a Coruña, pois, bueno, que poñer un, un, un, nome que todos coñecemos, pois con falar, pois, eh, el, e todos os demais, falar con de Curros Enríquez e con eso prácticamente pois queda dito todo. Era da Real Academia Galega, claro, bueno, e todo o que foi a Coruña nun tempo de tempo entón ese espacio posterior do tempo pois xenar a liña del Valle era un pouco un, un cerebro que nos iba organizando eh, coas súas lembranzas e porque demais nos iba organizando un pouco o que se podía facer o que non de que e bueno, para min por eso falar de xenaro é, eh, é falar de algo tan íntimo e tan querido que, que non podo non podo deixo que fale quen efectivamente sabe de todo eso quen está traballando na súa memoria quen está traballando en, na, na resurrección na resurrección de un desgraciadamente morto senar eh, despois que vou decir de Pablo bueno, Pablo González Mariñas pois todos sabemos abondo quen é, profesor diputado no Parlamento Galego polo tanto político que ainda é non dos que, como outros que hai por aí, que sei que somos amortizados uns cuantos. <laughs> pero, pero bueno, nalgúnha aventura común que tivemos en la Faixeu, falando das provincias e de como esta Galicia de sete provincias quedou en catro e por, porque esas catro e non volvemos a sete e se poñen xa unha vez por todas como simples chamémoslle pastas ou así de unha cousa que se chama autonomía galega e as patas que son as provincias e máis os, os concellos non? para entendermonos de como se pode pensar non digo que que facer e outra cousa é o que pagan os políticos non amortizados pero de como se pode pensar as cousas non? un pouco pensar por ese camiño pois eu aí a Pablo pois eh, teño que lle teño que lle recoñecer que ele é un dos que tamén anda por ese camino pero claro, hoxe trátase de senar unha ilha de casa e hoxe trátase de que Pablo González Mariñas este gran amigo, esta gran persona nos fale de, do seu así que por tanto Bueno, pues gracias José Luis, eh, a verdade é que ante todo moitas gracias por estar todos aquí, eh, enormemente reconfortante, voy a llegar aquí otro bello este, enormemente reconfortante en estas horas de la tarde, pues, tener tantos amigos que quieren oír hablar de, de, de Gracias, José Luis, por esas palabras, tengo este que dar una buena noticia, xa para la organización territorial, dentro de unos días a ir un libro sobre la parroquia, contemplada eh, multidisciplinarmente, eh, desde diversas perspectivas con vos amigos como Celso Cancela, Álvaro López Mira e aí eh, pois eh, sabemos que a, a tua paixón eh, saber que, que podemos facer con esa estructura territorial con esa organización territorial na que a parroquia pois, pode ter algún sentido ou non telo, pero precisamente de iso hai o libro de eh, estudar ese, ese problema Dios, eh, Queridos amigos do Facho, pois ante todo agradecer esta oportunidade de falar non somente por min agradecemento, senón tamén de toda a familia de, de Xenaro por ter esta oportunidade de falar dunha persoa eh, certamente excepcional que foi amigo, que foi mestre, que foi compañeiro e que realmente é inesquecible para, para todos nós sabedes que o pasado o, 20, o 25 do, de, de novembro do ano pasado hai al pouco tempo pois se cumpriron os 100 anos do nacemento de Xenaro e que foron pois moitos actos os que eh, amigos, familiares e seguidores eh, desa testemunha e desa obra literaria e dramatúrgica de Xenaro conseguimos celebrar para honrar a súa memoria para esa tarefa de que falaba José Luis de recuperar a Xenaro que parece que era pois algo que estaba esquecido moitas veces tamén é eh, debido ao seu propio carácter, a súa propia idiosincrasia tan humilde, tan modesto, tan retraído na súa propia vida interior que prácticamente non se deixaba coñecer moito non quería ningún tipo de, de protagonismo. Un conxunto de actos que agora precisamente concluen con este de Ofacho, unha asociación que si vos podo asegurar que era eh, queridísima para, para Senaro, na que disfrutou tanto, e disfrutou de tantos amigos, non? eh, na súa casa gardaban con agarimo un obsequio, un agasallo que lle fixestes non recordo exactamente en que ano foi nunha homenaxe que lle fixestes a Xenaro que era unha, unha, un, un vaso de terracota que eu gardo agora como, bueno, pues como terra cocida nos afectos mutuos que sei que vos tiñades e que agora temos a oportunidade de, de lembrar. A verdade é que cando me propusestes falar neste acto de Senaro notei, ou, non sei, unha certa sensación de, de confusión ou de sorpresa porque eu estou seguro de que todos nos fallos sabedes de xenar tanto como eu e tendes compartillado con el tantas vivencias ou máis que o mesmo e por todo isto pois creo que debo falar pois un tempo prudencial de Xenaro da súa obra bueno, eh, é eh, moi pouco tempo falar de Xenaro en 45 50 minutos que supoño que é o que a prudencia aconsella ella pero eh, a mellor de forma desordeada non? pero que que pode ser insuficiente, ainda que demostrativa. Insuficiente digo porque a vida sen era unha vida moi complexa, unha vida moi fértil, moi heterónima, incluso, digamos, parafraseando a, a Pessoa do que eh, gustaba tanto. Eh, hai moitos cenaros por descubrir, penso eu. El decía, non me coñecedes, amigos, apenas coñecedes a miña máscara, a miña personaxe, realmente xa era unha persoa que ocultaba moito da súa mm, personalidade que era riquísima e moi complexa pero bueno, eu creo que podo mm, falar algunhas cousas libremente entre amigos de como mm, bueno, aportar algunhas cousas posiblemente eh, sobre varios eixos primeiro sobre as súas orixes e vocación familiar digamos o seu se vale a expresión o seu ADN cultural, social e literario no que se criou o seu nacionalismo que eu case poderíamos chamar de placenta, a súa experiencia vital que está tan condicionada por estes factores e naturalmente porque isto é importante o grupo que lle deu a súa, a súa vida, o seu compromiso vital. Hai aquí un, un conxunto de factores que son moi importantes, ou mellor non moi destacados, a súa nai, creo que a influencia da nai en Senaro como en tantos outros grandes homes é realmente moi importante eh, a rebeldía, ese, ese redentor que todos lemos emocionadamente, e máis algún outros factores chave importantes. En segundo lugar, a súa obra escrita, que é o que realmente Senaro fixo, que escribiu e que é o que coñecemos, porque tamén aquí hai moito misterio, hai moitos lugares eh, eh escuros por ese carácter que decía introvertido, peculiar, él tiña unha pasión realmente paixón eh, senexía que digamos por escribir pero tamén eh, tamén eh, destruía moito queimaba moito do que escribía como tantos grandes outros creadores e eh, por iso ás veces temos mm, pois, pues, eh, zonas oscuras da súa produción e do seu propio pensamento que chaves pode haber aquí nesta personalidade eu atrévome con certa, eh, non sei, imprudencia a, a, destacar alguna. Por exemplo, o nacionalismo. Eh, el decía, ningún home pode ser enteiramente libre se non é libre o povo ao que pertence. Noutro lugar di, cultura, patria e nación constituen unha trinidade inseparável. Ou ben, a órbita do home é a patria. Unha patria sen bandeira, sen hino, sen alfándega, sen armas, nin rei, nin roque. Decir patria é decir orixen, estirpe unha chave. Outra chave, o esforzo inxente de redención do país galego. Toda a súa obra dramática vai dirixida a salvar a dignidade, a identidade e a liberdade do povo galego. El decía, hemos de facer a historia, a nacionalidade, o idioma, a cultura que se nos frustrou por propias culpas moitas veces. Temos que reasilos con inteireza e con urxencia, porque dentro de algún tempo xa non haberá remedio. El mm, presionaba a ese despertar en galego. Outra chave, Portugal. A miña patria, decía Xenaro, é a lingua galego-portuguesa. Parafraseando, como vedes, a, a Pessoa e parafraseando tamén ao propio Albert Camus. Eh, hai unha conexión importante, logo se, que, se, se, se oportuno falamos disto en, entre Xenaro, o existencialismo e sobre todo eh, Camus, a guerra, César Pavés é outro de sus, seus autores realmente eh, preferidos, o drama Eh, vital que supuxo a guerra para moitos, para Senaro, tamén para de Pavese. Eh, eh, eh, sabedes que Pavese non foi partisano, non foi o frente, e lle sempre. E Senaro tuvo que viuse obrigado a loitar no bando contrario, que aínda é unha cuestión máis dramática, que xa para aí esa conexión con Pavese. Tamén a refutación da deslealdade, da traición e o afán de coherencia. Recordemos como rematou aquel discurso na homenaxe que se, se lle tributou en Mariñán hai tempo é dicir, me facedes unha homenaxe eh, eh, o que fixen non vale nada é dicir, debe ser polo que non fixen e el dixo que é moi difícil decir eso aos 90 anos eh? dicir, debe ser polo que non fixen nin mentín, nin agredín, nin traín eh, esa é outra das chaves da, da súa personalidade desde o meu punto de vista tamén o relativismo o relativismo da verdade e a loita entre a verdade e a amizade sempre triunfa esta última, sempre. Eh, mirade que versos. A verdade non me obrigo, que máis me obriga a amizade. Son máis amigo do amigo que amigo da verdade. Eh, bueno, mm, eh, eu moitas veces matinei en que medida esta posición que reflicten este, esta cuarteta eh, ante a vida cualifica a súa valoración e a lealdade a persoas como por exemplo Filgueira Valverde ou Vicente Risco Él nunca quiso cuestionar, eh, o que otros tanto cuestionaron nuestras dos personalidades. Quizás porque él siempre aplicaba esta máxima me obliga más eh, a amizade que a verdad también o amor a lógica, la filosofía, él era un gran lector de Husserl, eh, él decía la filosofía que unir cantando para escorrentar lo medo. A superación del suicidio, e decía Xenaro, suicidarse e desertar. Daí a súa devoción tamén por Pavese e o seu interese polas conversas que tiña Pavese co seu amigo Esturani. decía xente como a nos namorada da vida, do imprevisto, do placer de contala, só pode chegar a suicidio por imprudencia e sobre todo a rebeldía eu creo que a, ah, a, ah, o ah, sexto a, digamos, o aspecto máis importante desta personalidade é a rebeldía Senaro era un anarquista aristocrático e rebelde eh, el decía, era un escarmento. la vida por ser un quedaba muy claro, era un quiero escarmentar, e un quiero escarmentar. É unha rebeldía que Senado levaba directamente hacia el teatro. es muy importante, muy muy La importancia que llevaba Senado al público en la representación teatral. naturalmente que se refería eh, de forma nomeada, nomeadamente a, ao público que estaba na sala pero penso que tamén a cousa trascende moito máis alá o que Senaro quería era que o público compartira a súa rebeldía que compartira o seu compromiso que se rebelase fronte á injusticia frente á opresión e hai moitísimas personaxes no seu teatro que inducen esta rebeldía na revolta, por suposto pero tamén en redención, na obriga, no palleiro do triángulo ateo aquí cando os eh, representantes da doutrina da obra social dominantes que son, como ben sabedes, don Equilátero e don Isósteles eh, cando teñen que ouvir de don Escaleno que a súa soberbia é decadenta que o seu autoritarismo é o verdadeiro revoltado e que a súa ambición é desmesurada entón deciden que don Escaleno debe ser expulsado da sociedade expulso, dixe Naro da sociedade utilizando este termo tan portugués e entón vemos a don Escaleno dicindolle ao tesoureiro e máis o secretario da xunta directiva dicindolle que o que outros non ousan ou non lles poden decir esta é unha idea que está tamén en camín decía Albert Camus, a nosa única justificación, se que hai alguna, está en falar na medida dos nosos medios por aqueles que non poden facer. Y en Senaro esta aposta comprometida con todos los desfavorecidos, reflíctese en toda su obra. Desde luego no relata. Eh, y él mm, quiere realmente a esos desfavorecidos de los rebeldes, a sus personajes vense la misión de dar voz a todos aquellos que no atenen a disconformidades, a rebeldía son consubstanciales, dice Senaro con toda personaje que será siempre un luitador un tomador de bastillas, que ha levado dentro y fuera de sí a agonía una muñana para ser con entera susteza un protagonista. Pienso que aquí hay, en todo caso, una eh, interrogante obligada. que es rebeldía para qué? Eh, pues pienso que para ganar a dignidad y a libertad individual y colectiva a dignidade y a liberdade también do povo galego. Senaro quiere desentumecer con su teatro o povo galego. él ve eh, un povo apático, desentendido, sen un necesario cío eh, un termo, non sei se coñecedes que él utiliza mucho eh, vencer algo así como apetencia sexual eh, sen necesario cío para poder ser fecundado sin ansia de seguir perdurando y de proyectarse con propia luz do futuro que tanto como decir sen esperanza por eso eh, hai que lle devolver esa esperanza. E aquí penso que hai unha grande diferencia con Camí que chegou a escrever aquilo de que a esperanza, algo así, é o gran pecado da humanidade, ou que chegou a decir que a historia é a historia dos desencantos humanos. Isto non é aflectible en Xenaro. Hai moita máis esperanza na obra de Xenaro que na de Albert Camus. Eh, por exemplo, na, nesta peza tan, tan seria, tan complexa como é o bosque, hai unha mostra que entendo ben clara deste sementar esperanza. Cando o mozo delira cun mundo no que a búsqueda de pan non se son angustia, cando non axaamos, di, cando este mato fique desbravado, pois entón Xenaro pon en boca do vello unha sentencia de esperanza moi bela. Eh, inventa, di o vello, inventa ese mundo que ti queres e el virá. Todo o que se inventa acaba por chegar. Pois ben, penso que temos xa algunhas chaves, así esbozadas de forma rápida da obra de Senaro. Hai moitas máis, desde logo, pero penso que de momento é suficiente para achegármonos a súa figura. Agora ben, eh, como, como vedes, eh, Senaro deu unha importancia prevalente ao teatro. Prevalente como medio expresivo de todas esas ideas, de chaves de pensamento, ás veces moi didácticas, moi didácticas, para ser seguidas. En alguna ocasión se me han preguntado por qué de esta elección do teatro, es decir, por qué tanto teatro en escenario, por qué menos relato, por qué o ensayo en escenario eh, este pensamiento se interioriza, eso se al albiscar levemente no el diario, en sus cadernos de notas, como algo estaba de chamar, que exactamente más que un diario son cadernos de notas de pensamientos o si un diario estilo de Gilles Renard o algo parecido, son más que diarios, son exactamente cadernos de pensamientos y de notas. ¿Por qué también la renuncia a poesía, eh, que queda también pechada en la gaveta? Eso se deja disfrutar a algunos amigos privilegiados, eh, eh, a pingas muy concretas, a que tuve esa fortuna de recibir alguna cosa, pero eso es así. Pois ben, por qué? Pois eu penso que todo isto ten moito que ver con súa peripecia vital, co seu clima familiar, coa súa formación, coa terrible traseira da guerra que marcou a fogo os seus días. Senaro sabe nacer en 1908 mergullado no ambiente galeguista no que se movía o seu pai que era sido das tertulias da Cova Céltica na librería de Oxío Carré na, na Rúa Real Aí participaban Eladio Rodríguez, Murguía, Pundal, Martínez Salazar, Galo Salinas, Alfredo Brañas, eh, algunhas veces e o propio Francisco Tetamanzi que era amigo íntimo da nosa familia na que se chamaba cariñosamente Don Fuc Senaro eh, ten contado moitas veces algunhas anécdotas entrañables de, de Tetamanzi de Don Fuco como cando foi o médico eh, tiña o estómago fatal e o médico dixo que tiña que afeitar o bigote parece ser porque o tinte eh, lle sentaba mal eh, eh, e don Foucault non cortou o biote, senón que simplemente cambiou de tinte. Eh, ou cando por aí, polo que hoxe a Praza do Humor, coa miña nai, que era catidiña, iban eh, o avó e, <coughs> e a miña nai, e, e don Foucault comproulle unha, unha maquininha de coser daquelas pequeniñas que había metálica, e dende entón para <coughs> para a miña nai se, sempre foi teta Manfi eh, o señor la máquina ou aquela dedicatoria que eh, hai un libro que está na casa que lle fai Teta Manzi ao avó, ao pai de Xenaro eh, chama eh, este libro para o eh, intrépido Mariñas <laughs> o, eh, o avó era un probo funcionario do catastro dado intrépido o cual evidentemente tratábase dunha brincadeira de Don Foucault Ben, eh, ese é o ambiente. <clears throat> Senaro seguiu naturalmente en contacto coa intelectualidade galeguista, recibiu aulas de, <clears throat> de San Vicente Viqueira, e tiña un afecto moi especial a este mestre, un mestre que el contaba eh, cando salía da Praza de Pontevedra do, do Instituto, que daba aulas ali, pois eh, todas as mozas iban a ver. Tiña un atractivo moi especial, de Aznar, eh, para as mujeres, todas querían estar, estar con, con aquel home. Eh, realmente, en a homenaxe que se tributó a, a Viqueira en Bergondo, hai 20 ou máis anos, pois eh, Senaro lembraba o esforzo de, de Viqueira, deste filósofo, decía el por manter vivo ese pedazo de mundo que chamamos Galicia, chamou Senaro a seres inconsecuentes todos co nacionalismo que guiou ao que el chamaba a epifanía vital de San Vicente Viqueira. Coincidiu Xenaro con Luis Xoane, consérvase unha caricatura de Xoane que, que lle fixo a Xenaro, non sei quen na ten, desapareceu, esa, nos non a temos, debe estar en alguna parte. Eh, coincidiu tamén con Emilio Pita, con Álvaro Cornide, con Alfredo Canalejo, que non ten nada que ver con este, que non era cardiólogo, precisamente, tamén con Urbano Lugris E a súa amizade con Emilio Pita pois duraría, por exemplo, toda, toda a vida. Hai algúns poemas realmente impresionantes, se temos tempo se podemos non vou, non vou ler o que estes días pasados en diversos actos eu, pero sí outro que tamén é moi expresivo dice así outra vez que te perdo, caro Emilio esta vez para sempre, sen curanza esta vez xa non cabe unha esperanza de que podas volver do duro exilio. Mar por medio mantiñamos concilio, de urela a urela algunha veciñanza, que eh, o mar tanto une como desalcanza, mas a morte e portazo sen auxilio. Toda a miña DNI se vai contigo, nada me resta aquí daquela idade, tu eras o máis bello fiel amigo, tu eras o compendio de amizade, que a miña fe no me daba abrigo, xa non serás máis que isto, saudade. Eh, tamén tivo intensa ligazón xenar cos irmáns Villar Ponte ou Vilar Ponte, como agora decimos, eh, dos que contaba sustanciosas anécdotas. Xa que estamos así en familia, se me permites conto unha. Hombre. Creo que desconhecida. Eh, Antón Villar Ponte parece ser que era un home agnóstico, o, o que o asunto dos... Digo porque me contou directamente, se ahora non sei se lla contou a ninguén, pero ahora eh, comparto con vos con moito agrado. Eh, Antón era un, era un home eh, agnóstico, como decía, o que o asunto dos cregos era para parafernalia litúrxica non lle importaba moito. E pola Ramón, o seu irmán, era un home religioso moi cumpridor dos preceptos, dos ritos. Pois ben, cando morreu Antón na Coruña, sabes que morreu no ano 36, Senaro estaba ali, tiña daquela 28 anos, pero xa estaba moi ligado ás irmandades e das mocedades galeristas que montara por encargo precisamente de, de Emilio Pita e acompañaba as persoas que estaban velando eh, eh ao irmán Antón e ali estivo toda a noite acarondo o cadaleito en un momento decía Xenaro silencioso na penumbra da noite Xenaro observou como Ramón disimuladamente meteu no cadaleito por debaixo do corpo de Antón un crucifixo do ateo uh -huh. E cando a mañá seguinte, pois algunhas persoas, algunhas comadres, algúns amigos moi católicos amosaban o seu pesar, porque entón non levase no seu corpo ningún símbolo religioso, senaro o viva Ramón mar entre dentes, decía, levaba, sí que levaba. Eh. Eso contaba. Tivo tamén moita relación con Víctor Casas. Admiraba moito. Louvaba a súa constancia nacionalista. Cando el Eh, oye, decía, por ejemplo, que los activos de Víctor Casas a mí parecían, bueno, no me parecían grande cosa, pues él defendía mucho, decía que Víctor tenía que eh, constantemente atender a todo y que a veces escribía sin poder dormir siquiera y que, eh, desde luego improvisando siempre con auténtica diligencia. también tenemos muchas referencias a su relación con Ángel Casal a través precisamente de Víctor Casas lle entregara unha peza eh, teatral inédita, perdida, que non se, non se recuperou, era que era Senado xa colaboraba por pedimento de Emilio Cita no Xornal de Buenos Aires o Correo de Galicia, coa revista Galicia do Centro Galego, e eh, tamén eh, son os primeiros contributos de Xenaro a nosa terra, a revista Vida, Vida Gallega. E rematado o bachillerato, Xenaro realizou en Santiago estudios de filosofía e letras. Era a súa vocación, certamente pero non puido rematar a, a carreira pola morte do seu pai que aconteceu na Corbeira eh, aí ao lado, eh, no ano 32 <clears throat> eh, a familia acostumaba a alugar algunha casa, la, casa na Brega, na periferia da Coruña para pasar o verán Pedralonga, a Corbeira, o Portazgo, Vilaboa era un costume que entón supoño que era bastante frecuente na, na, na pequena burguesía coruñesa pero no 32 faleceu o pai e realmente ese costume tuvo que acabar Senaro vise obrigado a revisar os estudios de filosofía e fixose como el di narrador de libros como Bernardo Soares, o heterónimo de Pessoa E, bueno, el preguntaba as Irmandades da Fala, foi tesoreiro contador, fundou eh, eh, co colaboración de Galán Calvete a Macedade Galeguista, foi secretario xeral dela, e probablemente a morte de Galán Calvete foi a, a morte máis cruel, digamos, a vítima da crueldade fascista que máis do a Xenaro. E, eh, precisamente en amarga memoria este pequeno libriño, tan mal distribuído lo menos de momento, pues eh, mm, revela Senaro a dor intensa, de eh, acarrarse mismo yo diría de casi odio. el único momento, mirad que odio era muy difícil de que se molara no, espíritu de Senaro. pues este poema, A morte de, Pedro Galán Calvete, algo de esto revela. O oh, cobarde cuando tenda Jorge forza abrigo, a todos adelante e todos atreve. Pedro Galante dera un morte leve, en tanto que a ti chora eles maldigo. Mas non quero cunha lágrima te leve ningún dos versos que en silencio digo para honrar que meu caro fiel amigo a que no fado ouvir a tan breve. Non máis durou de quanto dura un grito de protesta contra un milite insurreito. E cual o teu pecado, o teu delito? Alzarte contra ele frente a frente e acusoute sen lei e sen dereito do seu propio delito delincuente. Bueno, despois veu a, a, a longa noite de pedra do franquismo deixou xenar un, un auténtico eh, exilio interior desa época cando decía vos pois decía hai un momento que ele estaba posuído desa especie de freve xenexíaca de, de creación literaria de escribir, de búsqueda de liberdade ainda que a publicación era imposible por eso moitas veces el destruía o, o, o, o escrito ele estaba nun isolamento intelectual e vital provocado por la dictadura, por la persecución eh, de sus amigos, el del mismo, ...y quizás únicamente lle consolaba pues a, a de Rafael Dieste ...él veneraba muerto a Dieste le llamaba o mestre Rafael ...por la amistad también de Marino Dóniga de Carvalho Calero eh, de José Luis y de tantos y él refugiaba en la... na, na leitura do teatro da literatura portuguesa sobre todo Teixeira, esa de Queirós, Camões, Pessoa, Brandao, Namora Torga, Recio, Pesaña, Xunqueiro, Verísimo tamén do existencialismo Sartre e Camille estaban sempre eu decía os libros do Brasil eh, aí leía el e podemos ler tamén os seus sobrinhos a, a todo o existencialismo naturalmente en portugués, un brasileiro tamén o teatro ruso e nórdico E tamén adeiraba a súa ansia de liberdade nas viaxes por Europa, escribindo con frecuencia algún poema que nos enviaba en tarxetas eh, de cada cidade que visitaba, como ese, o, un dos poucos coñecidos, hai moitos na, na casa, pero un dedicado a Praga, a famosa defenestración de Praga, que ele canta con ritmo de predestinación, e repete eses versos, sombra de Masaryk que vas conmigo, que ten unha inmensa forza. Ben, En medio de tantas sombras, Sinaro participou nas primeiras reunións galeguistas dos anos 40 que dan lugar á creación de Galaxia e de Grial e foi quen de ir producindo e dando a luz coa axuda inestimable de algúns amigos que eran auténticos cómplices que ayudaban a superar a su renuencia a publicar, Hoy pues fue sacando algunos versos, textos de su autoría a Serpe, en 1952, Manifates, a Revolta, a Festa Ocheneque, La a Pequena Farsa los Amores Desencontrados, a Locura, Morte del Peregrino, Dos pezas de teatro inerte, o Bosque, sea en 1977. Eh, hay que recordar también que en los 78 ingresó na Real Academia Galega con discurso sobre la importancia del público en la revelación teatral. Tres ou dos anos máis tarde, 1990, logo da morte de Carvalho Calero, dimitiría da Academia. Deixou a Academia por entender que os académicos non compartían o seu nacionalismo integral. Bueno, eu digo isto, eh, é a expresión que eu, que eu llevo, el decía, porque non imos para a mesma Romaría A ver, a haberá que entender algo así máis abstracto nesas palabras tan expresivas E por fortuna, eso sí, salen dunha posición máis reintegracionista, o seguiu publicando, non? Lembrando Manuel Antonio, cabreábase moitísimo de a palabra cando a xunta lhe publicou o libro lembrando a Manuel Antonio non o podía soportar tiño, incluso teño o libro na casa está tachada ese A tachado ali porque non pois neste libriño pequeno queredes creer amarga memoria que sale lembrando a Manuel Antonio Bueno, menos mal que nos perdonará, pero eh, eso no lo podía soportar. Público acurrado, a noticia, o acento, exiliados, o mantido, ramo cativo, o apenas un sueño, aves en niño, a yola que estrenamos no Colón, no ano 2001. Bueno, eh, a luz los libros, los relatos la vida escura en numerosas publicaciones, libres. En fin, Todo isto non é, eh, queridos amigos, un retrato, ni moito menos un retrato acabado de Senaro Mariñas. É eh, moi parcial unha vida tan rica e un pensamento tan vizoso. Pero mm, sí diría algunhas outras cousas se, eh, se a vosa paciencia eh, os soporta que, bueno, recordar que ao longo deste ano que remata do ano 2008 que cumpliría el 100 anos de vida pois un conjunto de, de amigos de discípulos, de familiares juntamos esforzos, como os decía ao principio para recuperar a súa memoria e, bueno, pois se publicaron unha serie de cosas, visión presentacións teatrais mmm, con axudas inestimables como a de María José Bravo que está aquí hoxe eh, acompañándonos publicaronse conferencias se publicaron un par de libros xa estaba na rúa um, a obra dramática completa recollida por Alexandrina Fernández eh, Otero e Lino Braxe que tuve a honra de, de, de prologar e que presentamos en diversos sitios tamén na Casa de Galicia en Madrid e apareceron tamén outros dous libros de no moita extensión, pero pienso que son reveladores de esa peripecia vital y literaria de Mariñas, que llamamos Amarga Memoria, también preparado por nosotros tres, que es un recuperatorio de poemas que pertenecen a esa etapa dramática de la guerra que tanto condicionó la vida de Senar. Antes, antes leí unos poemas dedicados a, Emilio Pita eh, eh, no non de Álvaro Cornide, sino de Galán Calvete, pero sí me importa Eh, porque é moi representativo do afecto que lle tiña ou que lle dedicou a Rafael Díez de vai, vai dirixido a súa muller Carmen na morte de, de Mestre Rafael que, que é moi moi forte desde o meu punto de vista de que viúvos todos nos ficamos Carmen que viúvos, que dispersos, que perdidos faltando el que nos mantiña unidos confortándote, pretendo confortarte imposible el conforto, inútil sus gemidos, cómo evitar que todo se desarme, levantando, a, a, lo velado arco carne. os timborios gretados, abatidos, contigo y con Galiza toda, pancho, vaguas en aluvión que no me estanca, por él, o pegureiro, o garra, o o Orfandad de viuvez que dura mancas, mas el de Rafael, desde Riancho, será por sobrador de las blancas. Esto tiene un sentido, porque cuando le preguntaron un día a Senaro qué obra le gustaría tener escrito, él siempre decía o drama do caballo de ajedrez, de Rafael Dieste. En poemas poema la muerte, como veréis, xoga también con esta cuestión de de Las vacas. Outro libro é o Caderno de Notas, que está tamén preparado por, por os tres mosqueterios de que antes vos falaba, e que ten algo de diario, pero tamén algo de epítome do sabio, onde se misturan reflexións, pensamentos, vivencias, e que son tamén, como podemos decir, os restos dun naufragio literario, porque el confesa que escribir a outros 11, pero que queimou nos Eh, que dimos todos. por eso que conviene dedicar unas palabras a este libro, sobre todo porque ayuda a comprender esa pregunta que antes nos formulábamos que por qué escenario escribió fundamentalmente teatro que o que lle a eso? incluso podíamos extender por qué escribió esas especie de diarios que sí que tienen pistas realmente interesantes para entender por qué da prevalencia a, otro. teatro. Yo pienso que Senar escribió cada de notas levado simplemente por las súa necesidade creativa. Era un lector absolutamente voraz, eh, recostaba retrincos de obras de todo tipo, suliñaba libros, extractaba pensamientos, engarzaba ideas, traducía fragmentos de francés o de inglés. <clears throat> O caderno es realmente un material, podemos decir, de un intelectual inquieto, ordenado, minucioso, Curiosamente, mal a, a súa acracia conxénita, eu non sei como era capaz de conciliar a acracia e ese orde minucioso, non sei como podía facelo con tanta eficacia. E os cavernos eran tamén eh, o, o depósito da súa vocación de escritor. Escribía, desde logo, para el mesmo estes cavernos pero tamén estou seguro para o público, para os demais. Eh, por eso aí a haber un drama cando queima os seus cando eh, os, eh, cando un creador queima a súa obra ou cando pensa queimala eu creo que nunca é absolutamente sincero eh, normalmente eu di sempre a algún amigo ou lle deixa algo a algún amigo eh, para que el valore é moi difícil realmente ese eh, suicidio creativo ás veces ás veces se dá pero en todos os criadores vemos como eh, eh, como unha chamada para que alguén salve esa situación absolutamente dramática. Probablemente eso responda que salvar a un deles, non o sei. Eh, os cadernos eran para ele unha necesidade. A poesía, que escribiu moita, logo podemos falar de eso, o, os relatos, o teatro, pois están lóxicamente hinchados de, perso de personaxes criadas por ira pero él nunca aí nese teatro, digamos que nunca se descortina enteiramente. Digo descortina porque é unha palabra que ele utiliza moito, que non se utiliza moito en galego. Pero en cambio, no, no caderno, Senaro é Senaro mesmo, é a súa personaxe real na vida, espido de simbolismos, de artificiosidades. E, eh, e eh, por iso, probablemente, por non divulgar ese producto último de intimidade, E eu penso que tamén por polo medo a que algunha afirmación contida nos diarios ofendera a alguén por eso queimounos eh, todos menos un que é justamente o que menos fala dil mesmo e do seu entorno galego e coruñés máis cercano o máis anunciado por outra parte da guerra que era onde se poderían producir eses suicios eh, agresivos eh, para, para alguna persoa senado era moi pesoano, eh, moi de pesoa ou probablemente tamén alguna algún temor, non, non sei, eh? algunhas contradicións que nun diario sempre se producen, xa sabedes que Pessoa decía aquilo que can, decía, eh, cuanto máis fundamente penso, máis profundamente me descomprendo. Bueno, me enseñaron había algo desto tamén. E dando cara agora a pregunta de por que preferido teatro, pois home, habería que comenzar con obviedade, é unha obviedade afirmar que a creación artística ten moitas formas de, de se expresar pezas oratorias, pezas de carácter político, tamén escribiu víquines, eh, hai algún eh, senado, relatos, romances, contos, <clears throat> pezas históricas, pezas ás veces moi didácticas, e por suposto dramas, teatro, que era realmente eh, o seu. E naturalmente toda persoa que se vexa posuída pola paixón de crear, vese na obriga de elixir, de ir decantando aquel xénero que sinta máis acaído a súa idiosincrasia ou no que se vexa máis capaz de transmitir a súa mensaxe ou a súa emoción estética creativa para que? Pois para logo asumir ese xénero expresivo con preferencia a todos os demais e debruzarse aí inteiramente isto creo que é así pero ademais no caso de Xenaro aparte destas razóns supoño tan evidentes hai outro factor que resulta decisivo desde o meu punto de vista nesta elección na súa elección do teatro como forma preferida de expresión e ese factor é Galicia ou por mellor decir, o povo galego, ou aínda mellor, fuxindo de calquera abstracción, as xentes que conforman, que conformamos este país noso. Eu sei que estas palabras que estou a dizer poden parecer eh, demasiado enfáticas, pero creo que hai referencias, hai apoyaturas sólidas e numerosas nas declaracións de Senaro, nas confesións e tamén na súa propia obra. E coñecido que Senaro tiña <clears throat> unha grande vocación poética Mm, eh, ni siquiera consideraba poesía como un labor, sino como una febre. Mirad eh, algunas frases. Gosto infinito de la poesía, busco con voracidad mesmo sinto fame ella Esto es, terrible, ¿no? Y es cierto que durante un tiempo Senaro pensó en dedicarse preferentemente a poesía. Pero él confesa que renunció. Mm, él di porque se vio incapaz de producir na poesía algo que superase as cimeiras alcanzadas pola poesía, pola poesía galega xa escrita. Eu que teño leído moitas poesías dele, están inéditas e vos prometo que faremos todo o esforzo por sacar a luz son extraordinarias pero bueno, el entendía que non estaba, que nese, nese eido non podía alcanzar non podía aportar moito despois de Castelao, de, de Rosalía, de Pondal. Ben, eh, Eu podo dar unha prova máis, aquí estamos ademais no facho, tamén inédita do que estou a dicer, que está na raíz do que de que ainda non se teñan apenas publicado versos da súa autoría. Eh, no Nadal de 1955, isto mellor non sabes, José Luis, eh, Sebastián Martínez Risco remitiu a un, o seu discurso de ingreso na Real Academia, se chamaba O sentimento da justiza na literatura galega, E na dedicatoria Sebastián reprochaba a Senaro decía, decía Sebastián, bo poeta galego, reprochaba o seu silencio imperdoável por non publicar os seus versos. E Senaro remitiulle un soneto que di así. Recibo o teu discurso dedicado, amigo Sebastián, moito encareces o pouco escrito que de min coñeces e nunca pretendín ver publicado. Entre amigos non me ven o ter garlado segredo algún e o meu é que por veces escrevo os versos aos que tú mereces ter un acceso libre de descuidado. Perdón que non os dé a letra impresa, que o que en Galiza abonda son poetas, e non direi que sobran, ora, eu sin. Non me vexo a tan empresa, nem amo tan en falla as nosas letras, que tú os apreces basta para mí. Como ves, pensaba e que Galiza non andaba moi necesitada de versos, pero non eso iso non é só esa presunta incapacidade de producir poemas extensos ou de, ou de aportar moitas cousas eh, teño para min que, que, que, que Xenaro estaba realmente abrallado, non sei se o termo por aquela sociedade galega vencida humillada e vencida, creo que Xenaro requiría de algo máis contundente, que nin siquiera lle podía ser proporcionado pola chamada poesía social poesía de mera denuncia, que tamén non era de ningún agrado seu. Eh? E por iso a poesía deixou unha confinada na gaveta da alma. El nunca deixou de compoñer poemas, aínda que non os publicara, e aínda que as veces ni siquiera os escribira. O que facía era disfrutalos, compoñelos, disfrutalos mentalmente nos seus obrigados paseios para razóns de saúde, paseios que recordan moitas as célebres promenades de, de Rousseau que sempre recordaba. E eh, decía entón que, mm, que narrada no recuncho íntimo eh, a poesía, pois o relato podemos pensar que pudera eh, ser unha saída doada para a elección do xénero literario no que expresarse. E con certeza eu entendo que foi no, en, en alguna medida. Foi no justamente porque, na miña opinión, os relatos de Senaro eh, guardan aquela mesma estreita relación co país, diríamos, mellor co povo galego, que ten o seu teatro Por exemplo, se un relee as páxinas da vida escura, por exemplo, comprobará que todos os relatos, todas as situacións reflectidas ali, pois teñen por riba da súa variedade unha unidade. Todas as personaxes resúmense nunha soa, o colectivo social esmagado, deprimido daquela eh, terrível Galicia na posguerra, pero que xa tiña raíces nesa situación en épocas anteriores. En cambio, no relato, a revolta, a protesta, a rebeldía pois eh, eh, bueno, non, non, non resaltan no relato aí parece que, que é a derrota a que oculta a, a revolta eh, a, a, a protesta a rebeldía por eso entendo que Senaro necesitaba dun medio expresivo máis forte, máis varil, máis agresivo máis rebelde, máis contundente máis eficaz, mesmo máis didáctico eh, para loitar pola liberdade, pola dignificación do, do país. Por lo tanto, entendo que, se si isto é así como penso, a aposta decidida polo teatro eh, pues era unha, unha opción evidente na vida creativa de Xenar. E, dende logo, a súa paixón polo teatro pois é ben coñecida. Hai moitos textos que avalan esta afirmación e que axudan a explicarnos por que Xenar escribía teatro. Moitos deles están no caderno de notas, pero hai outras testemunhas eh, decía Xenar que Galicia ten poetas abondo non necesitaba moito lirismo senón que necesitaba máis simbolismo en acción eh, na súa concepción e así é o teatro de participación e eh, consunción intuída de sentimentos e de vontades eh, non se debe esquecer que o discurso de ingreso de Senado na Real Academia Galega foi precisamente sobre a importancia do público na revelación teatral, por tanto, participación, símbolos, rebeldía eh, en comunión, eh, e simbolismo. Eh, como decía Goethe, non, eh, non hai nada teatral que non sexa simbólico para os ollos. Isto, Senaro xoga moi ben con este simbolismo. E para alén diso, pois o teatro está enraizado nun país, nunha colectividade. Para xenar o teatro nin, nin debía ser nin era o seu teatro como un diletantismo de situacións abstractas. O teatro, eh, recordaba sempre, é conciencia dun pobo, ou é conciencia dun pobo ou non é teatro por tanto, eu creo que a conclusión a máxima conclusiva está servida un pobo que non teña teatro non ten conciencia un pobo que non ten conciencia de seu non ten futuro ben, eu eh, quero xa rematar aquí eh, pero si mm, se me deixades eh, deixaría falar o propio Xenaro nesa entrevista magnífica que lle fixeron eh, en Enrique Rabuñal Quique Raguñal e José María Monterrosa hai un párrafo que sintetiza moi expresivamente as razóns definitivas di, di Xenaro o teatro é o pulmón dunha colectividade o povo respira polo seu teatro un povo sen teatro vive boqueando como agoniza o peixe fora do mar fortalecer o teatro e fortalecer o corpo popular Ningún povo vive sen teatro, máis ou menos rudimentario, cada un ten o seu. En romarías, feiras, festas populares e manifestacións religiosas temos lactante unha forma de teatro que corre como auga de manancial. Envasada, etiquetada ou con marca pasa ao palco cénico. Uns preferen a con gas, outros en el, mas a auga é necesaria para todos. Un grande teatro galego de proxección universal contribuiría en non menor medida a ensamblar a nosa actual dispersión nacional un aplauso en común conexiona máis do que un programa político e remato xa agora si Senaro eh, eu entendo que hoxe en día eh, de aquí este esforzo este agradecemento noso a todos os amigos polo esforzo que se está a realizar este ano que pasou e agora tamén eh, Senaro eh, non é somente un dos máis enlleiros dramaturgos galegos senón tamén é un auténtico símbolo de galeguidade de compromiso coa nosa nación que ele realmente idolatrou el gostaba afirmar, bueno, coa linguaxe do teatro, coa linguaxe da dramaturgia decía, fagamos de Galiza un pouco con personalidade característica, mostrémoslle o papel que lle corresponde representar na epopeia humana, que non será o de maldito ou figurante e de palabra del apelido, senón de personaxe que ten algo que dicer e ha de saber decirlo con propia voz e con propio acento. Gracias, polo tanto, unha vez máis aos amigos do Facho por poder divulgar esta súa mensaxe pois tan limpa tan nítida, tan generosa. Gracias de verdad a todos vosotros. Bueno, no sé que podemos, pero si algún de vos que intervenir intervine decir algo, hacemos pues, pues, unos minutinhos, pero si no, por lo menos, no sé, nada máis que decir de que de que de que é extraordinario extraordinario, simplemente extraordinario a lembranza de Xenaro e, é todo o que fixo é todo o que quería e todo gracias Pablo, gracias